السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا tamko hili نهروفي الفاء فانطلقا هي فاء للترتيب والتعقيب أي أنهما عقب أخذ هذه المواثيق نكوا بعد ya nabii Musa alayhi salam kuchukua ahadi na kukubali ahadi gani ni ile alomwambia al-Khidri fa inittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra wewe ngalia zingatia unyamazi sitaki kuulizwa ulionalo ngalia zingatia nyamaza alipo kibali hili ay faura dhalika al fantalaqa hapa fantalaqa ni wawili hali ya kuwa nabii Musa alayhi salam alianza safari yake hii ya kutafuta elimu akiwa na mtumishi wake ambaye aitwa Yusha bin Nun kwa hakika hawa wako wangapi watatu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wataja wale wahusika wakuu wawili naye ni Nabii Musa alayhi salam na Al-Khidri amemtaja mwalimu na mwanafunzi fantalaqa alintilaqu aldhahabu adh wal-mashi ni kutoka na kutembea fantalaqa hii tabir yaonesha wote wawili walifurahia safari hii al-Khidri na Nabii Musa alayhisalam. salam wewe tasawar wewe ni mwalimu na ukawa una mwanafunzi mwenye daraja na hutopata kama nabii Musa alayhisalam ambaye ni kalimullah nilul azmi amepewa miujiza ambaye katika kidaraja yuko juu kuliko nani al-Khidri Nichukulie wewe ni nabi Musa alayhisalam. salam ulioambiwa na Mola wako kuna mtu ana elimu zaidi kuliko wewe nenda kwake ukasome kwa hivyo Nabii Musa pia alimtukulia kwa daraja nani Al-Khidri kwa ufupi wote walifurahia usuhuba wao katika safari hii ya kutafuta elimu fantolaka wakatoka kwa ajili ya albahth anil ma'rifa watafuta knowledge kwa kuwa elimu hii si ya nadharia tulisema kuanzia nyuma huko hii si theory hii ni darsa amalia hii ni practical knowledge tena si practical kwenye laboratory kwenye maabara hii ni practical katika maisha tunaoishi sisi wanadamu. Kwa wakatoka kwenye field sasa. Twende tukaone maisha, tusome darasa katika maisha haya. Hii ndo elimu al-Khidri ataka kumfundisha nani? Nabi Musa alayhi salam. Fantalaqa hatta idha rakiba fi safina katika hadithi tulioianza tangu tukiguse kisa hichi nao ni hadithi ya Ubay bin Ka'b iliyopokewa na al-Bukhari na Muslim na riwaya nyingine Mtume sallam akifafanulia asema fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri wakatoka hali ya kuwa watembea kwa miguu kwenye ufuo wa bahari point ya makutano baina nabi Musa alayhi salam na al-Khidri ni majma' al-bahrain kwenye lile jiwe jiwe ambalo yule samaki alitoka kwenye kikapu kimeujiza na kuregea baharini walipofikiana wakaanza kutembea kwa miguu kwenye ufuo famarat safinatu ni baharini pakapita mashua au jahazi fakallamuhum wakazungumza nao an yahmiluhum wa wabebe waabiri lile jahazi au mashua ndiyo hata idha rakiba fi safina walitembea hata ni ghaya walitembea kwa mwanguu fuoni mpaka walipopanda jahazi au mashua ikawa mwendo wao umekoma wameanza safari lakini safari ya bahari walipozungumza nao faarafu khadira wenye lile jahazi wakamjua al-khidri fahamaluhu bighairi naulin wakambeba bure bila kuwatoza nauli yeye na mwanafunzi wake nabi Musa alayhi salam kwa hivyo akabebwa bure fantalaqa hatta idha rakiba fi safina hii idha si ya sharti hii idha ni dharfu lizamani almadhi yatuashiria sisi kuwa yale yatakaotokea mbele ni baada ya al-Khidri na nabi Musa kupanda nini jahazi kwa ile ambayo tutakaiona mbele basi ni baada ya wao kupanda jahazi kwa hivyo ni matukio ndani ya nini ndani ya jahazi hata idha rakiba fi safinati kharaqaha alkharqu astaqbu alkharqu ni kutoboa mahali Toregea kwa hadithi yake tufafanuliwe na bwana mtume sallallahu alaihi alitoboa vipi hadithi ya Ubay bin Ka'ab falamma rakiba fi safinati lam yufaja Musa illa wal khadiru qad aqla'a minha lawhan min alwahi safina baada washapanda tena bure tahamaka nabii Musa amona al-Khidri akoboa ubao kwa sababu jahazi ni mkusanyiko wa nini mbao zilizounganishwa pamoja al akakoboa kwa lile tundu ni kwa sababu ya al kukoboa ubao kwenye lile jahazi akharaqtaha litughriqa ahlaha Nabi Musa alayhi salam amuuliza akharaqtaha kuna istifahamu istifahamu si ya kuuliza ni lilinkari ni ya kukanusha na kwa vipi twasema amekanusha asema litughrika ahlaha illa yake wakoboa ubao huu watoboa tundu kwenye lijahazi ili uwazamishe wenyewe asingesema ili uwazamishe wenyewe ningesema labda yuwauliza lakini jawabu analo kwa hivyo yuwakemea akemea action al-khidri ya kukoboa ule ubao toregea kwenye hadithi yetu alimkemea vipi qala lahu Musa hii ni hadithi ya Ubay bin Ka'b qaumun hamaluna bighairi naulin amasta ila safinatihim faqaraqtaha litughriqa ahlaha hivi watu wamtubeba kwa ihsani bila nauli bila bure bwerere wewe watoboa ili uwazamishe wenyewe kana kwamba kwamba hayo malipo yako akharaqtaha litughriqa ahlaha ili wazamishe nani wenyewe taqdiruhu litughriqa anta ahla hadhihi safina ili wewe uwazamishe wenye jahazi hili ayasema haya wa in kana fi gharqiha gharqu jami'ihim لكنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه لأنها عادة الأنبياء لجهازي lingezama wangezama wenye jahazi na nani na wao wawili lakini nabii Musa sema litughriqa ahlaha ili wazamishe nani wenyewe hii ndio hali ya mitume huwahurumia watu kuliko kujihurumia nani nafsi zao ndo Mwenyezi Mungu akamsifu mtume laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi yale mambo ambayo tupashishi shida yamkera yeye sana hamu yao ni umma wao hii ndo hali ya mitume laqad ji'ta shay'an imra kwa hakika umefanya jambo imra al-imru huwa al-'azimu al-mufdhi'u umefanya jambo baya Nabi Musa alayhi salam amkemea Al-Khidri kwa sifa yake mtume alioshukishiwa sheria katika Taurati tukasema mitume wamekalifishwa kuitekeleza kwa hivyo kwa dhahir Nabi Musa alayhi salam akanya nini akanya munkar ndio akasema laqad jiita shay'an imra qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra al'alim alim al-khidr amwambia nabi Musa alayhi salam alam hii ni istifhamu istifhamu تقرير وتعريض باللوم على عدم adami بما bima به استفهام هي hii نبي موسى Musa السلام salam. Kwa wewe ahadi utakachokiona basi fala tasalni usiniulize amwambie alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra hii radi ya al-khidri amkumbusha kwa ahadi ya kuwa utaona utazingatia utanyamaza alam aqul laka sikukuambia mimi tangu mwanzo innaka lan tastati'a hakika wewe hutoweza kusubiri na kuvumilia kuandamana pamoja na mimi hii maia ni dharfun mutaallikum bitastati'a bimaana wewe huwezi katu kuvumilia na kusubiri kuwa pamoja na mimi kwa sababu ya yale mambo ya kiajabu utakaoyaona ambao hutambui undani wake ni upi tumesema nyuma usulubu wa namna al-Khidri anapopeleka mambo yake ni usulubu tofauti na Nabii Musa alayhi salam qala انك لن تستطيع معي sabra الخضري khidri amlaumu nabi Musa alayhi salam vipi utafanya haraka kuhukumu kuwa jambo hili ni jambo baya na vipi utakwenda kinyume na ahadi ya kutoniuliza mimi kwa chochote utakaloliona qala la tuakhidhni bima nasitu wala turhiquni min amri usra nabi Musa alayhi salam adraka khata'ahu واستدرك امره فقال معتذرا لا تؤاخذني نبي موسى عليه السلام akajua amekwenda kinyume na ile ahadi aliyoitoa na kuwa amefanya makosa kurekebisha kosa lake akaomba udhuru na msamaha akisema la tuakhidhni hila ni la nahia lakini hapa imetumika fi ta'atufi waltimasu adamil muakhadhati imetumika kwa upole na kuomba msamaha ya kutopatilizwa la tuakhidhni almuakhadha yatokamana na al-akhdh wa hiya lilmubalaghati li'annaha min janibin wahid kupatilizwa yaja alivyoitumia nabii Musa alayhisalam hapa ameitumia kwa njia ya ukali kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nahl aya 61 walau yu'akhidhu Allah walau yu'akhidhu Allah an-nasa bidhulmihim lau kama Mwenyezi Mungu awapatiliza watu kwa ukafiri wao na kwa makosa yao pasingebakia mtu kwa kupatiliza ni minjani wahid kwa hivyo nabii Musa alayhi salam aomba msamaha kwa al-Khidri asiwe mwalimu mkali ambaye wampatiliza mwanafunzi kwa kosa la kwanza qala la tuakhidni bima nasitu bima hibani msababia kwa sababu hima ni masdaria ay la tuakhidhni binisyani alahd usini patilize kwa kusahau na kupitikiwa na ahadi niliyoitoa ya kuto kukuliza wewe fala tasalni an shay'in qala la tuakhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra wala turhiqni الارهاق اذا غشي ولحق اي لا تغشيني عسرا hii ni majazi ya kuwa usiamiliane na mimi kwa ukali wal usru dhiddu al yusr al usr ukali na ugumu ni kinyume na uwepesi turejee kwenye hadithi ya Ubay bin Ka'ab Mtume rehma na amani zimfikie akieleza la tuakhidhni bima nasitu wala turhiquni min amri usra asema wakanatil ula min Musa nikianan kupitikiwa huku ndiyo la la mwanzo kosa la la mwanzo tutaona tukisonga mbele kisha mtume asema kwa al-khidri hii ni safari ya watu wawili walioko wapi juu ya jahazi na bahari imewazunguka asema wajaa usfurun fawaqa'a ala harfi safina fanaqara naqratan fil ma'i akaja kidege au kisigi kwenye pembe ya ile mashua kisha akadona kwenye ile bahari kana kwamba yofanya nini atakuwa kitu faqala lahu al-khadir al-khadir amwambia nabii Musa alayhi salam ma ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa mithlu ma naqasa hadha al-usfuru min hadha al-bahr tumesema hii ni darsa ya mafunzo katika maisha Al-Khidr amwambia Nabii Musa hakika ile elimu nilionao mimi aba Mwenyezi Mungu amwambia Nabii Musa amekuzidi elimu na ilmu ulionao wewe ya sheria iliyoshikishwa na Mwenyezi Mungu kwa wahi katika Taurati ukikombine zote mbili kisha ulinganishe na elimu ya Mwenyezi Mungu hakupungui kitu ila kile alichopunguza huyu ndege kwenye bahari ampunguza nini hivyo hivyo elimu ya viumbe wote binadamu majini sayansi uvumbuzi tulioona leo ikilinganishwa na Mwenyezi Mungu la yusawi shay'a si lolote si chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura al-Isra aya 85 ma utitu min al-ilmi illa qalila na hamkupewa nyinyi ujuzi isipokuwa ni kichache usitegemeza elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fantalaqa حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا aya hii ya 74 yaanza darasa la pili funzo la kwanza ni kule kutobolewa jahazi darasa ya pili ni hii isipokuwa hii darasa ya pili mkubwa zaidi kuliko ile darasa ya kwanza fantalaqa hadithi ya Ubay bin Ka'b lakini kwa riwaya Tirmidhi zile riwaya za nyuma ni za Bukhari na Muslim hii kwa riwaya Tirmidhi Mtume rehma na amani zimfikia sema thumma kharaja min as-safinati huwa هو ala sahili الساحل idha غلام يلعب مع ghilmani baada ya kutoboa lile jahazi wakafika ufuoni wakashuka hili funzo la pili ni funzo lilotokea kwenye bara ya baharini kwisha sasa kwenye bara wahuma yamshiyani ala sahil wakawatembea ufuoni wa idha ghulamun yal'abu ma'al ghilman tama kuna kijana ateza pamoja na watoto kama ada ya watoto fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu hi faqatalahu vifaa ni ya taqib taqib ya idha laqiya ghulaman hi laqiya nafaqatalahu yaashiria hichi kitendo kilikuwa kwa instant walipokutana ule mtoto tu faqatalahu abul Aliya akifasiri aya hii asema lam yarahu illa Musa Al-Khidri alimuua ule mtoto lakini hakuna lomuona ila mwanafunzi wake nani nabii Musa walau raahu la halu bainahu wa bain al-ghulam lau watu wa eneo hilo wangemuona al-Khidri atakapomua yule mtoto wao wa mji wao wangemzuia lakini alipata faragha naye akawa yuko yeye na nabii Musa aka akamua fakatalahu turejee kwenye riwaya Tirmidhi ya Ubay bin Ka'b asema fa akhadha al-Khadir bi ra'sihi fa aqla'ahu al-Khidr kumua ni amemtoa kitwa kivipi katika riwaya fafaja'ahu thumma dhabahahu bisikin akamlaza aka kamtinda paka katoa nini kitu kando mwili kando ndo fakatanahu jambo kubwa ndo ukasema hili ni kubwa kuliko lile la mwanzo hanabi Musa qala akatalta nafsan zakiyatan nabi Musa alayhi salam amwambia akatalta hii sifahamu hapa lilistighrabu kwa mshangao hii ni mauaji na yenda kinyume na elimu alionao yeye katika Taurati ya halali na kuua ni haramu tena akatalta nafsan zakiyatan katika qiraa nyingine zakiyatan natokamana na azzaka aziyadatu fil khair hii nafsi ya huyu mtoto hu ghulam ambiwa ni nafsi tahara kwa nini nafsi tahara lam yablughi alhuluma falam yaqtarif dhanban hukijana ni mdogo hajabaleghe kwa hivyo hajaanza kuandikiwa nini dhambi kama ilivyosema mtume SAW sallam katika hadithi iliyopokewa na al-Hakim kutoka Sayyidina Ali bin Abi Talib rufi'a al-qalamu an thalathin عن المجنون المغلوب على عقله kwanza mwenda wazimu akili zimeruka haandikiwi anachokifanya wa anin naimi hatta yastayqidha aliolala mpaka ainuke usingizini mwanadamu hajui asema nini afanya nini wa anisabi hatta yahtalima mtoto mdogo mpaka atakapo nini balighe ndio Musa mwambia qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin darasa ya kwanza ilikuwa ni maalum atlafahu aliharibu mali darasa ya pili stakes ziko raised kumeuliwa nafsi dhahiri yake ile nafsi ni tahara imeuliwa bighairi haqin akatalta nafsan zakiyatan bighairi hi bighairi nafsin hatta تكون القتل قصاصا لا اعتداء labda ni kisasi kumeuliwa nafsi walipiza kisasi Kiislamu kuua pasina udhuru wa sheria ni dhambi kubwa iliyo na ukuba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisaa aya 93 asema man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima leo kuna watoto wangapi wa Kiislamu uliwa Syria watoto wa Kiislamu wangapi uliwa Iraq kuwa nafsi ya mu'min pasina haki malipo yake ni jahannam mtu atakamilele tena Mwenyezi Mungu amkasirikia na amemwandalia adhabu kali kwa sababu damu ya mumin ni damu tukufu ina daraja kama alivyopokea ibn Majah kutoka ibn Umar radhiallahu anhuma قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه ويقول asema ibn Umar radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na babake siku moja alimuona mtume SAW sallam yuwatufu pambizoni mwa al-Kaaba huku akisema kuiambia al-Kaaba na muradi wake awaambia maswahaba waliomzunguka ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurumataki ewe al-Kaaba ni utukufu mkubwa ulioje ulionao ewe al-Kaaba ni mzuri wa harufu ulioje wewe al-Kaaba والذي نفس محمد بيده لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك ماله ودمه وان نظن به الا خيرا utukufu wa mu'min ni zaidi mbele Mwenyezi Mungu kuliko al-Kaaba mali yake damu yake heshima yake na tumdhanie mu'min khairi na si tu al-Kaaba damu ya mumin ni tukufu zaidi kuliko dunia na vilivyomo kama alivyopokea Tirmidhi عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال la zawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli rajulin muslim kuangamia dunia ni sahali mbele za Mwenyezi Mungu kuliko kuuliwa Muislamu mmoja leo imekuwa damu ya mumin si lolote si chochote ndugu zangu waislamu yasikitisha leo kuona magengi ya wahuni wa vijana ambao ni waislamu kubeba visu na mapanga dhidi ya ndugu zao waislamu Mtume rehma na amani zimfikie katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka Ibn Umar radhiallahu anhuma asema man hamala alaina silaha falaysa minna anatubebea sisi silaha muislamu mwenzake si katika sisi wewe si jambo twaliona la kutweza bali ni zito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nabii Musa alayhi salam amwambia Al-Khidri akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin Kiislamu nafsi ikitolewa pasina haki sheria imekakifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema walakum fil qisasi hayatun Suratul Baqara aya 179 Munao nyinyi katika kulipiza kisasi hayatun ay baqaun kule kutekelezwa kisasi mtu akiua auliwe ni kuendeleza uhai mtu takuliza vipi na anauliwa huyu kisha ukaua huyu bimaana kila anayetaka kuua akijua nikiua nitauliwa atafanya nini atakoma ajua mimi nikiuliwa nitauliwa hamna namna yale mauaji yatapungua yata na Uislamu umeweka al-uqubat kamilifu hadithi iliyopokewa na Ibn maja kutoka Abi Shuraih al-Khuzai Mtume rehma na amani zimfikie asema man usiba bidamin au khabalin fahuwa bil khiyari baina ihda thalath man usiba bidamin atakayeuliwa mtu wake au khabalin au jaraha umekatwa mkono mguu basi kuna khiari mambo matatu an yaktul au yafu au yakhudhu dia uwe mtu wako anauliwa auliwe au usamee ama ukubali ya kombozi ya mtu wako qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra nukra ni kitu ambacho tumkiruhu luqulu wa tastakbihuhu ni kitu ambacho akili yaikataa na yalitukia na hii nukra ni ashad kuliko imra koboa ule ubao kwenye jahazi akasema ni imra hi laqad jita shay'an nukra bimaana lile tendo kwa nabii Musa alayhi salam zito zaidi kuliko lile la kwanza hapa tuona al-Khidr atinda nafsi ya kijana hajabalighi bighairi nafsi hii ni dalili mustaqil kama al-Khidr ni mtume kwa sababu mtume yoyote ni maasum haimkiniki mtume kufanya makosa pili ni dalili kwa alichokifanya ni wahi hakuna wali yote atakayesema mimi imenijia fikra ni uwe haitokuwa ni hoja lakini huyu ni dalili kuwa ni mtume na yale aliyoyafanya ni kwa wahi qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kad balaghta min ladunni 'udra jawabu ya al-khidri ni kama jawabu ya mwanzo baada ya nabii Musa alayhi salam kulalamikia kutobolewa jahazi isipokuwa imezidi laka ile qala alam aqul innaka lan tastati'a hapa inzidi alam aqul laka hii laka ni litablighi kwa haya nilokuambia wewe kuwa hutoweza kunisubiria ni jambo walijua wewe vizuri nilikwambia kuanzia mwanzo sharti yetu fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra kwa mimi nathibitisha na nakukumbusha ile ahadi pili na kulaumu kwa kwenda kinyume na ile experience ya mwanzo bimaana hukustafidi kwa tajriba yako nayo ni kutobolewa jahazi matukio haya mawili yakatingisha hisia zako na hamasa zako kwa kitu ambacho wewe hujui undani wake wala hukusimama ukafikiri labda jambo hili nimeliona hivi lakini na different angle lilileta maana nyingine nimesema haya ni mafunzo ya kimaisha sio kile unachokiona hivi kikawa ni hivi ama zamlamu mtu wewe eh, mbona ufanya hivi mkali unkosa akikuelezea ukashuka chini ukaona ah kumbe sivyo ulivyofikiria kumbe kuna different angle ndio hii al-Khidri amlekeza huko hasa ikiwa yeye ni nabii wala hana sifa za mtu mwovu muhalifu anayetaka kudhuru watu na mali yao Nabi Musa alayhi salam akahisi aibu aibu ya kuripiti mistake mara ngapi wakati wa kutobolewa jahazi na wakati wa kutindwa yule kijana amwambia qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kad balaghta min ladunni udhra Nabii Musa salam amwambia in sa'altuka in ni harfu shartin saaltuka nikikuuliza tena swali gani lakini swali la taubih na inkar alikuwa kila kiuliza haulizi kujua ni swali la nini la kukemea vipi utatoboa jahazi wewe tumpandishwa bure vipi utaua nafsi tahara bila nafsi nyingine maswali yake ni taubih na inkar in saaltuka nikasema inni ni sharti nikuuliza swali kukemea an shay'in ba'daha ba'daha ni dharfu zamani mutaalliqun bilfi'li ma qablaha nikikuuliza tena baada tukio hili la kutindwa huyu mtoto ai baada hadhihi almarra fala tusahibni fala hifa ni waqi'atun fi jawabi sharti nimesema inna in saltuka hii ni sharti hifa ni jawabu ya ile sharti jawabu yake nini <coughs> mkiuliza tena jawabu yake nini fala tuswahibni la ni nahia tuswahibni ni fi'l mudhari ni mudhari ni hapa na mustakbal fala tuswahibni taqdiru anta ya al-khidru al-kisai wasema maanahu fala tatrukni usahibuka ukikuuliza tena jambo lolote baada ya tukio hili basi usikubali mimi nikufuate tena kad balaghta min ladunni udra utakuwa ushapata sababu na mimi nisitokuwa na udhuru wowote kulalamika kwa nini hutaki nifuatane na wewe nipate elimu kwa sababu shisamisha hoja nakosa mara kwanza ukanistahimilia ukanisamee nikakosa mara ya pili mara ya tatu itakuwa mwisho usisuhubiane na mimi tena kad balagta min ladunni udhra kupitia sharti hii katoa Musa alayhi salam at-tariqa ala nafsihi wa a'ta laha fursatan wahidan yatumu biha ba'daha al-firaq Nabi Musa amejifungia mwenyewe njia kwa kutoa nini sharti ile ya kutouliza ni sharti ya nani ile fala tasalni an shay ba'da ni sharti ya nani al-khidri lakini hii in sa'altuka ba'daha hii ni sharti ya nani anjifungia mwenyewe njia na akajibakishia chansi gani baadaha ambakia na chansi moja mkienda kinyume squisha na waislamu inda shurutihim ukijiwekea sharti madam haina haramu lazima utekeleze je ikiwa ni ya mitume ni aula iweni mtume rehma na amani zifikie katika hadithi iliyopokewa na al-Hakim kutoka kwa bi Aisha radhiallahu anha asema almuslimuna inda shurutihim ma wafaqa alhaqa waislamu tuhisibiana kwa zile sharuti mfano umeajiria umeajiri mtu kazi mkasikizana malipo benenu ni sharti mwekeana ikipita basi mutahisabiana kwa mujibu ya agreement mlivyosikizana Mtume rehma na amani zifikie katika hadithi ya Ubay bin Ka'ab iliyopokewa na Muslim asema rahmatullahi alaina wa ala Musa Mtume asema rehma za Mwenyezi Mungu kwake yeye na kwa nabii Musa alayhisalam salam hivi ndivyo tabia mtume rehma na amani zimfikie yeye na nabii Musa na al-Khidri na jamii al-anbiya'i wal mursalin akoki akijiombea yeye na mitume mingine asema laula annahu ajjala lau kama yeye hakufanya haraka na pupa ya kujiwekea sharti na kujifungia na kujibakishia chansi moja la ra'al ajaba angeona maajabu na sisi tungefaidika walakinahu akhadhathu zamamatun adhamama ni istihya litikrari mukhalafati aliona haya kwa kuripiti mistake ukifanya mara kwanza utaomba msamaha ukifanya mara ya pili akaona haya mara ya pili akajiwekea sharti mara tatu basi qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kad balaghta min ladunni ubra fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا yaanza somo la tatu sasa la kwanza la kukoboa jahazi la pili kutinda mtoto nafsan zakia ya tatu yaanza darsa new experiment tajriba jadida hata idha ataya ahla qaryatin wakatoka kwa safari ya miguu walioianza pale waliposhuka kwenye jahazi akatinda mtoto asonga mbele akafika kwenye kijiji qila antaqiya qila qaryatun min qura rum yuqalu laha nasira hizi ni ijtihadi wengine wanasema antaqiya wengine wanasema an-nasira lakini ni ijtihadi muhimu ni yale mafunzo yalotokea na hii ndiyo kaida ya Qurani Qurani haitaji majina taimu mwaka muhimu ni yale mafunzo istat'ama ahlaha alistit'amu talabu ta'ami walikuwa kuwa na njaa ni safari wakaomba chakula kwa njia ya kukaribishwa katika hadithi ya Ubay bin Ka'ab kutoka Muslim fantalaqa hatta ataya ahla qaryatin li'aman mtume akasema kijiji cha watu wabaya mabakhili wagumu kwa nini faabau an yudhayifuhuma walikataa kuwakaribisha hawa ni wageni tena wapita njia waliokatikiwa na safari hawana chakula tena waliozunguka kwenye majalisi zao wakiomba kukaribishwa na kupewa chakula fa abau an yudhayifuhuma Mtume swalla alayhi hawa ni watu wabaya kwa nini? Kwa sababu kukaribisha wageni ni sunna na mwenendo iliyokuwa tangu wakati wa nabii Ibrahim alayhisalam walipokuja wale malaika kwa sura za kibinadamu fajaa bi'ijlin samin alikuja na nyama choma ya nyama ya ndama changa aya nyingine bi'ijlin hanin Mtume sallallahu asema katika hadithi iliyopokewa al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu amkirimu mgeni wake fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama wakakuta aljidar aljidar alhaid almabni ukuta uliojengwa na kuzungushwa ukuta huu una nini yuridu an yanqadha ay ashrafa ala al-inqidhab ay as-suqut imekurubia ukuta huu kuanguka faaqamahu al-khidri akaujenga akauweka straight sawa turejee katika hadithi ya Ubay bin Ka'b Mtume sallallahu asema akitafsiri fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama yaqulu ma'ilan uliopondoka qala al-khidr biyadihi hakadha fa aqamaha qala Musa atainahum falam yudhayifuna walam yut'imuna nabi Musa anambia wewe tuwajilia watu si tuna njaa tumetaka watukaribishe watupe chakula hawakutupa ukafanya kazi ya bure ushita la takhatta alayhi ajra ungelichukua ujira kwa kazi hii ungelitaka ungechukua ujira bora takhatta alayhi ajra wana njaa ufanya kazi tungepata malipo tukafanya nini tukala angalia tukio hili la tatu na la mwanzo tukio la tatu watu wabaya wanandaa hawakukaribishwa hawakupewa chochote akafanya kazi ya bure ya kusimamisha ukuta bila malipo tukio la kwanza wampandishwa jahazi bila nauli bure alkhizri akafanya nini akatoboa lile jahazi angalia maajabu kwa wewe na kwa sisi na kwa anayeona kwa dhahiri contradiction vanan va al-khidri lakini tutaona inshallah katika juma lijalo wiki ijayo namna gani matukio haya yaliokuwa na maana ya kindani ambayo sisi hatuyajui naona wakati wa adhani umefika aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار الأجل الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين